الأرض ونزل البر تَعْتِ بما جاءتهم من من بعد ما Jalut niku raja Islam. Jalut niku raja kafir. Bedane namane to daraja. katarangan jumlah dan pun diterangake ayat ringenane. Tentara jalur pun konten satu ewu. Satu ewu senjata lengkap. Bawa-bawa jalur pun diterangake tentang sirip. gede-gedene dhuwure karo tengah kilometer sampai sampai bayang ape tapi wajahnya wajah rong denta diwame benar-benar bongkok kuat tentara tolut berangkat saking griya pitung puluh ewu neng badane diuji ngadepi kali kemawon wis dikandane karo raja tolut aja dongombe Nek kamu tidak kuat, dilarang wong panas banter gomongko ora terima mubi apa akhirnya jumlah tentara tolut pitung puluh ewu sing wani berangkat ngadepi Tentara darajahnya namun telung atus telulas. Niki muga boten keterangan tentang Quran kula pinten kata wong Islam sing ora percaya. Keterangan-keterangan Quran. Kami di atin kolilatin bola besi asam kafir. Pirang-pirang tentara sejumlah mencuri, neng bisa ngalarake tentara sing akan jumlah. Kami fiatin poli latin, bola besi asam kafir. Alhamdulillah, ayat merah benar itu pilihan cepat. Walamma berjulan nani kane berhadapan secara puluh tahun secara nih harus terulas. Ijalu damarak jalu berjulu di sak secara nih jalu satu sewu. Niki cara akal. coro akal ora bakal menang wong telung atus telulas musuh wong satu sewu ora bakal menang berarti wong cici lawan bilang atus Nek sekarang kalau senajan telung atau kekuatan batin luar biasa. Kalau kemucap tentara tolut, Rabbana itu pengeran kita hampir mungkin seorang panjenengan. Alena yang atas kita sokron yang kesabaran. wajah bedan rupina kepake negu hati panjenengan Abda mana ibu ibu tidak itu. Lalu mau WhatsApp di abda mana? Ini perlu keterangan. Al Quran kudu salam ke Allah kudu terangake. Quran itu kalami darat. Kalam ibarat itu kalam sing disesuaikake karo sing nampa. Sing nampa iku manusia. Manusia iku nek ngomong. Ya. Wong iku nek direkep. Iku tengarane nang sikil. Sikile ra iso mantep. Mulane nek donga akhrij alaina sabra. Gusti mugi panjenengan nesokake kesabaran. Wacat bi akdaman. Lamaan kita sampai pari kuat teguh. Jadi sikile orang dredeg. Wong nek awal ku mung sikil, sikil sikil dredeg. Bisa tiba dhewe. Mulane bahasa Quran ini dewa temu bahasa Quran kalang ini bahasa jadi wasabi ada mana orang dulu kok muka muka lamaan pulau teguh tegese Wong nek wis dinane ku dong iki kene ku jelas. Iki. Mulane le dongo lagu kalam ni barat April. Alaina sabra wasakit abdana. Sidene tebu. Bayangke wong telung atas telulas jadi wong satu ewu. Iku siji musuh satu unggul. Ya. Iku nek ora wong kuat tenanan payah. Terus berdoa nomor telu, wansurna ala kumil kafirin. mitulungi panjenengan Gusti ing kita ayar bumi kafirina ing atase golongan sing kafir Sarang pun berhadapan. sampun kula terangake. Tentara dolot sing telung atus telulas. ning siji iku ana sing jenenge Aisha putrane Pak Aisha iku ana telulas paling alit namanya Dawud pekerjaannya aman wedus sing akhirnya menghadapi jalus tentara jalus wis akeh sing mati jalus cara bahasa saya sumbar sumbar nantang nantang sopo sih so malah aku nantang Soale bedine wis sakimbang. Iki nek wong-wong tentarane to ukurane dhuwure ning 10 meter, 20 meter. Ojo jare jejak mati. Wong karo Ayo, sopo sing sanggup mateni jalur atau nangkap korek-korekan. Kudu ana bukti ne. Nek mati, kudu ana bukti ne jase. Tentara telung atus telulas ora sing ngajeng calon nabi Daud. Nariko niku ceritane Nabi Daud isek umur telulas tahun. Kebudah banget telulas tahun. Kawanane printeng. Tolut. Semangat. ragu ngubur jahat wani-wani ngubur saya boro di balani sopo sing sanggup mateni jalut Melawan jalut bakal tak pundut mantu tak parengi tanah sesigar semongko kerajaan di baru Tentang Nabi Jawa. tapi jauh. Jauh nek pewani ya wani apa. Lagi pun nanti kau melampang melampang nanti jauh ngadepi jalan. Tengah sini ku onten waktu ngomong. Jadi keterangan kula sakit panjangan bersani, tidak boleh tafsir sobi. Tidak ada lan beda tafsir sawi tak wajah onten waktu ngomong waktu sing pertama ngomong karena Nabi jauh ya itu istimewa. fa ini hajaru haruna Daud aku waktu cangkino aku ki waktu ini lagi harus terus dipundut liwat mana ono bersuara mana ya jauh ikhmilni fa ini hajaru Musa jauh aku cangkino aku ki waktu ini Nabi Musa Terus dicanting. Sing nomor telu. Muni mana? Ya jauh ikhmini. Fa'ini hajarukan lagi tak turu. Pilih jauh. Jauh. Aku waktu canggih Aku ini waktu nang. kanggo mateni jal pundut. Waktu telu terus dimpel pel jadi sisi. Jadi kekuatannya Nabi jauh luar biasa. Mulanya dari Quran wa nala lahu jauh wa wa alanna lahu hadid. Wasi wajur niku nek dicekel nabi jawab padha karo sampeyan nekali lempung kekuatane nabi jawab niku keterangan Quran dalile boten hadis wa alam nalahul hadis dan gawe lemes ingsun lahu kanggo khusus nabi jawab al hadis ya ing wasti wajib Wasiwasa iku nek dicemek api jawut, padha karo kula jenengan. Demek lempung, diolah-olah, digawe pedro-pedroan, digawe nopo sakit. Api jawut. Waktu telu putu dicekkel di mek-mek jadi siji. Rajane dijopok nombor nek cangkongane wajah wong nek go printen kan ana cangkingane kuwi cangkongan Waktu telu itu di asma. Nah, ini pakai ceritanya panjenengan nanti evakuasi lah. Le asma Nabi Dawud. Cici, Bismi Bismi Rabbi Ibrahim. Nyebut asmane pengerane Nabi Ibrahim. Nomor loro Bismi Rabbi Ishaq. Terus jika bagusnya nama dalu Bismi Rabbi Yaakob. Nah, Ibrahim itu bapak Musa, Eskab, Bapak Yaakob, Yaakob, Bapak Yusuf. Nabi Dawud itu keturunan Nabi Yusuf. Jadi pernah apa itu? Udek-udek sama orang kurang tadi paham dalam ini. Jadi buyuteng, buyuteng, buyuteng. Jadi nyebut namanya orang apa-apa. Nah, itu keterangan dan tafsir selalu. terus si saat itu lajeng <laughs> nabi Dawud ngadepi jalan sementara jalan nanggapi Dawud itu menyek banget cah cilik iku lapor Panji bocah bahasa umur 13 tahun kawanannya pinter minggir ku arep lapo? Aku ngadepi sampean. Iku sing guru Ya senajan ini, tapi diparingi kekuatan dening Allah sing luar biasa. Pelinten sing disiapake nglemparke nenek-nenek ujase jaluk. Niki sampean ngajak bayangke, uang dhuwure karo tengah kilo. Sampean sakit, beli jarak karo tengah kilo. Mulane aku dipikir cara rasio ora kuat. Gusti Allah maha kuasa. Madan mamat mati dari orang itu. Mau beri terus saat kon anak-anak lo nggak Kristen, paling-paling lo kira. Saat gue lemparan batu ku pirang meter, sama sakit miro-miro. Lah ini kira sakit merindan jase jalur, padahal dulu deh, karo tengah kilo. Ya. Keterangan ini, tafsir sowi halaman 110. halaman 110. Terus, waktu setembunan dasir, metu ke utaknya. Dan jadi jaksa kali kok. Suaranya kecil dalam mengangkat. Tumpai karena nabi jauh terus dasir diseret. dasi jalet diseret di tekanan namanya narsani rojo tolut tolut bunga ya rama kakak jadi tolut itu baru wedi itu baru wedi kurang tadi nane ucap jalet yang betul tadi nane nah akhirnya jalet mati Ya, yeah. itu. Nabi Jawas matanya jalan keterangannya Quran. Jadi buatan ciri kan. Bukan percaya nih orang Islam bisa ngapain. Nggak ngerti makna. Fahal jamu monggo bisa ngalah ke tolong sakbalane hum eh jalan. Bihidinillahi berawan kersane Allah. Tuh, mergo dikersakake Gusti Allah. Sing ngenani Daud, wa kota la Daud jaluta cekel. Wa kota mateni Daud sapa Nabi Daud jaluta ing raja Jalut. Jadi sing mateni Jalut Nabi Daud. Jadi jane lake umur telulas sing kanggo mateni pinten dadi nek ana wong kafir sing umu umur sing sombong-sombong iku biasa Gusti Allah gawe sing mungkin Makine wong gede-gede sing sombong-sombong niku malah karo barang sing sepele-sepele. jare sing dibanggak-banggakne kok matine kalah karo klinteng namro sing gayane kaya ngono matine kalah karo lamu laler sentlek lamu sentlek mlebu nyawane wirume raja namro terus ngiti-ngiti terus mesti ini cara akal lalan lamu melaku nongiru itu kan dari ilumnya dibletet lamu nanjuru kan mati lah apa kali itu bosen malah ngitik-ngitik ngitik-ngitik nanjuru agar wis krasa kreatif nambret ngukur gase raine ali bulet-bulet terus lamu elele dengan teknisi Iku nak jero gase aja sirai nak nilus gase nambret petang puluh tahun akhirnya matinya ngejik-ngejik terus orang berber, sombong kerine, namret juga kandeng. Buah doa dilantem karo kandeng, terus mati. Jadi mati ini namret, secara karo lamuk sengkren. Ini, ini kusya Allah, nek melek-melek, nek sing melutuh-melutuh. Mulanya kita umat Ubamane pribadi ini kejayaan kelasan Ini Allah Allah. Anggara aja meloto. Nek tugas Tumpes pasti pasti Tetapi nanti. Kusi Allah pun Nama Namanya Quran akhir surat jasiyah menanda surat al-ahqaf walahul kibriya ufis samawati wal sing kagungan sifat sombong ku namung Gusti Allah walahul kibriya ufis samawati wal jadi sehingga kagungan sifat sombong namun Gusti Allah Gusti Allah mendikatkan hati seperti Al-Qidriya'u Rijahi Faman naza'ani fi Fasamduhu Sombong iku sifatku Sopo segerku sifatku sombong Tak tumpes Mulanya kita Upama diparingi kelihatan kursi Allah macam apa mawon. Aja sok sombong. Sombong pasti tumpes. Sehingga tiga kursi Allah pasti tumpes. Ya, jalan sombong tumpes. Nama sombong tumpes. Fir'aun sombong tumpes. Terus tumpes. bahwa dalam dahulu tidak ada. Malah si mata ini gojah. Orang raja tak kalah proses kalau dia malah rawani. Bacanya darah nake itu. Terus Nabi Dawud, itu Sido badannya wedi wosa, anak esok. Jadi Nabi Daud jadi mantu nih Rojo Tolek lan benar-benar diparingi pemerintahan kekuasaan istilahnya bahasa sasigar semoko. Jadi wilayah Dolek Kerajaan bilang meter persegi terus langsung diparuh. Mulanya Nabi Daud terus langsung jadi Nabi jadi rasul, jadi rasul. <coughs> Keterangan dan Quran. Wa atahu maulan maringi jago jago Allah al-mulka ing kerajaan. Lakari cekok. Jadi Nabi Daud langsung jadi rasul. Wal hikmah dalam kenabian. Wal hikmah dalam kenabian. jadi rojo, jadi nabi. Tapi lek jadi rojo, jadi nabi mau badane sejane nabi Syafir dan badane sejane rojo tolut. Nabi Syafir itu rojo tolut itu. Terus dirandam Nabi Dawud sebagai Nabi Rasul dan Rasul. sak derenge dereng enten nabi dadi raja mboten enten sing ana nabi raja dadi raja namung nabi jawab sak derenge dereng enten nek badane nabi jawab boten tidak nabi sulaiman wa warisa sulaiman gabudan Nabi Sulaiman maris kerajaan Nabi Daud. Lafale dan Quran. Wa warisa Sulaimanu Daud. Iya. Lafale dan Quran. Jadi kita wajib berdoa. Disampai menika wa alama ulang-ulang sapa Allah ing eh, Nabi Dawud min saking barang ya sa utang ngersakake sapa Allah ing eh, Nabi Jawa itu diparing ilmu sing luar biasa. Nabi-nabi liyane ora diparingi apa itu? Siji carane gawe klambi sapa wajo. Istilahnya bahasanya yang sebuah bunga ini belum menyebabkan. Kok gawe klambi kere, lupa biaya kaya. Jadi maksud klambi wajo. Jadi, di digawe itu didodomi itu gawe gula sangka wajah itu di rudem-rudem ada mawon tapi ya, ya wa alam laul hadi wa si wajah digawe lemes Nabi Jawa terus gawe kaki kere kaki kaki kere kaki wajo. Bu tidur lari ini tidak mengangkat. Berkoliannya juga iso. Lalu tidak usah dicetak. Nanti cekal tangan itu dimak-mak pada karo sampai nek nuju ngerti ana wong gawe kenteng mbok kenara dimak-mak ngono mawon. Jadi kenteng wis dicetak. Apa kaya kenteng beras apa kenteng apa sakit mawon. Nabi Daud gak terima tanya kudung. Terus sedihnya aku, dia ngelami orang timur sepuluhan. Lama masyarakat dia tunggu. Iwa Allah mahu mimma yasha. Ngelmu negawe ngelami. Pokok itu. Lajem cek endah malik, Nabi Dawud diparing ngelmu besi Allah ngelmu ne ngomong ngemanuk wa umlim naman cekot tairi diparingi ngelmu reti omongane manuk manuk sak warnane manuk nabi daud bisa ngomong luar biasa di samping nabi daud itu diparingi suara sing edah Mulane nek wong saiki sing ahli swara, ahli swara. Wong sing ahli swara niku suarane dipihar. Istilahnya dikurai. Kurai. Nongone kurai itu asma'e itu nyebut asma'e Nabi Jawa. nyebut namanya Nabi Daud. Gura-gura itu. Yang sing ahli suara, ahli suara itu mesti gura. Macam-macam obat-obat dan jamu-jamu ini. Cuma asma itu nyebut suaraku. Suara dari Nabi Daud. Mana-mana ini barang asma. Nggak apa-apa, kalau nanti di gura ini. nyebut Nabi dawuh, Bajen Nabi sing suarane paling api suci kajen Nabi nomor loro Nabi Daud. Wa 'allamahu mimma yasha. Nah, terus ayat sing ajeng kula waos penting banget. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين Walau dafullahi japi di parel orang penulaane Allah annasa ing para masyarakat. Ba'dahum rupane sebagian masyarakat Itulah juga kelawan sebagian liane, laka saya til ardu, maka saya rusak apa bumi. Karena nang dunia ini Gusti Allah orang gawe penolakan. Manusia sebagian itulah kalau manusia liane. Kok orang gawe ngono, bumi rusak. Nah, ini gitu. Walau ada saiki nek cara saiki tak dalil tunggal tunggal tunggal sing ngersakake apa Gusti Allah Jadi wong siji sing dadi tunggal wong satu keluarga, satus kakak. Dalile nambone tafsir sawi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah la ya jaba'u fil muslimi salimi anni aden min ahli baitin min jirani salah. Nah, cara jawa. Gusti Allah namani gawe tumbal wong Islam siji sing ngaku ngapi Jadi tumbale santos kakak. Wilana balak. Mulane bahasane wong kuno kampung anu karo sak kono kana tunggale kok. Nah, itu anu yo ngomong iku ana jasane. Kula begitu lagi jasa jasa ni Jadi inna Allah la yadfa'u bil muslimin salihin. anni ate min ahli baitin min jirani Gusti Allah gawe tumbal. Wong sing lakune apik siji bisa dadi tunggale satus kakak. Wong siji. Tapi dadi wong sing saleh ya boten-boten. Pelanggarannya sholat itu Al-Qa'imu bi-hukukillah wa hukukil adami Mibadai rajin Serawungannya api Itu orang sholat Sisi gambut nulak satu sekakak Dari dia ingin tasir sholi Dan dari Al-Quran Walau la jakun lo hinna sa ba'dahum bi ba'din lapa saja di luar. Mulanya, senajan baik Nabi Dawud siji. Orang kalah kalau jalur yang kecil ini semua. Nah, ini kita Nabi Dawud yang jadi tunggal. Nah, tentara Allah itu apa? Allah tunggal ini kok. Ini Allah kengen. Tapi, ojo mandek semua. sing paring Gusti Allah. Niku diterusake sing paring Gusti Allah sing gawe tumbal Gusti Allah. Walakin Allah adu fadlin alal alamin tetapi ne Allah zu fadlin niku datang apa ini anugerah paring alal alamin. e la ti yàtọ̀ sí lọ ara káfẹ́ yàtí fare tó gbàgbọ́ ṣe ọ̀dọ́ yàtí bíjọ́ pàmánẹ́rẹ̀ ìgbésò gbà ṣèkàrẹ̀ kò ṣe ọ̀dọ́ yàtí bọ́tẹ́ mọ́ṣẹ́rẹ̀ ṣoṣòyò ìgbésò ṣèkàrẹ̀ kò ṣe ọ̀dọ́ ìgbàdẹ́ nọ́ọ̀nọ́ọ̀rọ̀ tàbí lẹ́kọ̀ọ́ bàbá ẹ̀yọ̀kọ̀ ra ìṣọ̀mọ̀ ọmọ tẹ̀tà a lọ́dọ̀. telung atus telulan bisa ngalana satu sewu piye ya ala nabi dawet kok oh, ana kare kok kata aja lucu kok iso menang aku iki menang ra kusi Allah malah gak ra iso ngomong Kakak kan bahasa mana Allah yo. Jangan lo bilang apa. Bekerjanya kusi Allah. Barang lu apa sih boleh? Kerjanya kusi Allah. Malah lucu nih. Kode gendengannya itu. Mulanya ngomong, sakit ngomong. Lalu kakeran sampai pertama. Kulanya mama itu sampai lebu mau keberdos saya kok. Jadi ngomong tuh pantas ini loh. Keberdos saya. Mulanya saya suatu sambelan. Ah, jadi ngomong. Aja kok. Gimana? Gini kersane kusi Allah. Sama tadi betul, nanti tinggal pulang yuk. کہ کرشانے کشی آزان کشی بیتن ولدے نے کہا مک یا مو مم چاران شاری اتا ہے جی مانگے یہ سب پٹو تیل کال دائی منگونو منگونو آیا سنگارا سیمی یہ سب ملاکے سنگاراکے terus kucah diri kok dia ketik jaya no kafe mau ayatuh Al-Qali iku kira pira ayat kekuasaannya Gusti Allah Natluha ya, maca ke Allah in ya, ayat alaika ngatasi seliramu Muhammad bila haqqi kelawan sakti nerit. Pertanda-pertanda semua jemaah Muhammad tak wacana ben ngerti. Wa innaka laminal mursali lam sak temene seliramu aja yang itu termasuk golongan para utusan ayat meniko kangge nurah ucapane wong kafir Mekah. Wong kafir Mekah sing muni rasta nurusala. Kowe kudu utusan. Kowe kudu pamsi sel panjenengan api dunya-dunya ngono. Sanjenengan api Wis perlu bolak-balik tak terangake. Padahal kaya nabi di parini dungo jesplem. Upama tinggu mempak nono, terus langsung. Tapi dungo jesplem aja nabi buatan tinggi, marah libur mulai orang tapi buatan.